บุ๊กทูเก้าสิบแปดสัินปดานสันธานซ้อนสันธาน kata sambung berpasangan การเดินทางสนุกก็จริง แต่เหนื่อยเกินไป perjalanannya memang menyenangkan, tetapi terlalu melelahkan. รถไฟมาตรงเวลาก็จริง แต่คนแน่นเกินไป Keretanya memang tepat waktu, tetapi terlalu penuh. โรงแรมอยู่สบายก็จริง แต่แพงเกินไป Hotelnya memang nyaman, tetapi sangat mahal. เขานั่งรถเมล์หรือไม่ก็นั่งรถไฟ Dia naik bis atau kereta. เขามาวันนี้ตอนค่ำหรือไม่ก็พรุ่งนี้แต่เช้า Dia datang malam ini atau besok pagi. เ ขาพักอยู่กับเราหรือไม่ก็พักที่โรงแรม Dia tinggal bersama kami atau di hotel เธอพูดทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษ Dia berbicara bahasa Spanyol dan juga bahasa Inggris เธอเคยอยู่ทั้งในมาดริด และในลอนดอน Dia pernah tinggal di Madrid juga di London เธอรู้จักทั้งประเทศสเปน และประเทศอังกฤษ Dia mengenal Spanyol juga Inggris เขาไม่ได้โง่เท่านั้น แต่ยังขี้เกียจอีกด้วย Dia bukan hanya bodoh tapi juga malas เธอไม่ได้สวยเพียงอย่างเดียว แต่ยังฉลาดอีกด้วย dia tidak hanya cantik tapi juga pintar เธอไม่ได้พูดแค่ภาษาเยอรมันเท่านั้น แต่ยังพูดภาษาฝรั่งเศสอีกด้วย dia tidak hanya berbicara bahasa Jerman, tapi juga bahasa Perancis. ผมเล่นไม่ได้ทั้งเปียโนและกีตาร์ Saya tidak dapat bermain piano maupun gitar. ผมเต้นไม่ได้ทั้งวอชและแซมบ้า Saya tidak dapat berdansa waltz maupun samba ผมไม่ชอบทั้งโอเปร่าและบัลเล่ Saya tidak menyukai opera maupun ballet ยิ่งคุณทำงานเร็วเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้น Semakin cepat kamu bekerja, semakin awal kamu selesai. ยิ่งคุณมาเร็วเท่าไหร่ คุณก็จะไปได้เร็วเท่านั้น Semakin cepat kamu datang, semakin awal kamu pergi. คนเรายิ่งแก่ขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งเกียจค้านขึ้นเท่านั้น Semakin tua manusia, semakin akan nyaman dirinya.